Dora mkije nshuti bagenzi kazi murano makuru muri imigo kirundi yavugwa kuri no murango mugiye gushizwa na Jean Marie Mayonga uh, François Akimana muhinga bw'ivyuma ingingo nkuru nkuru zigize ano makuru amahoteli yagiye kuja yegeranya amafaranga y'agaciro biciye ku ngenzi yakira itegeko rigiye kujaho kuva ku itariki ya 31 nzero uno mwaka turimwo muraja kuvyumva murano makuru nayo bakora akazi ko kubika no kubikura amafaranga biciye mu telefone kumuhora wa ekonete rero bavuga ko kuba badakora ari uruhombo rudasanzwe nabyo nyitwaye bateguriye guca n'andi y'amagara y'abantu uno munsi umuhinga ajya kudusigurira ku bijyanye n'iby'umwana bijanye no kwavura aho uyu mwana toroherejwe ariko aravura bishobogira izindi ngaruka ku magara yiwe yo mu mutwe ngizo ingingo nkuru nkuru zigize ano makuru ndasuye kubaha ikaze sangwa muri sanze kuri radiyo isanganiro ano makuru tuyahereje n'ivyo gutuma tumana ko abakora akazi ko kubika no kubikura amahera mu ishiramwe ryo gutuma tumana ko ikonete rero bazindutse mu gatondo kuyu wa kabiri twige twabika amahera tukavuga ati umwe yakenewe uwo mwanya waza kuyaronka ariko nk'ubu ubonye na ofise ugiye kuyatonda mugana mukanigana n'abantu ubwira yaronye bikagorana akaca n'igice cya ofiseyo kandi n'usakuronka yanjye muri mwanya urumva rero ni ikibazo gikomeye cyane basaba yuko ubu bitunganya ahubwo bikagenda neza hama bigasaba ku murongo nk'uko byari biri tugasaba kuronka amahoro tugatekanye cyo ni ukuvuga ndi umu ni uruhombo ntangere kuko uyu munsi twebwe aba aja asaba kiriya ni uruhombo ntangere kuko umukiriya aje ngo muratirire ntumuratire agendanisha akavuga ati ahubwo ubishyizemo n'umutima mubi hama na twebwe akazumba kaba gahagaze nibyo byatugaburira nkumva ntusubira kuronka cyo gufungura kandi wumva nitubu n'ipoto rekote so mukiriya so mwaje twese twahungabanye ko nituko turabona iyo bitera bice saba yuko bo bihinyanyura bigasura mu buryo hama service kabandanya uko byahora ari amabanki badukana baduha amakashi cyangwa amagitonike tutangazo zikaguma ziba nk'uko byahora kuko namunsi tugiye kwiga amakashi ntawe turonka na twebwe mba ntihorotirira n'abakiriya utaronka usohereza amaregitronike jewe nari narabikije amahera urumva ugiye kubikura batubwira ko bitagishoboka urumva rero ni uruhombo rukomeye rwose nk'ubu hmm? ntitubone iyo turi ko turajya n'iyo turi ko turapfa hmm? biratugoye rwose hari igihe ukenera kugura akantu cyangwa ushaka kurangura umugambi runaka ushatse kuyikora kuri twa dufaranga ntituronka umva ni rukomeye rwose wasaba leta ko yodutunganiriza ibintu bigasubira mu ngiro biya cankwe abaja bose bari mu ruhombo ntangere kubera ko eh, nk'akarori nka jene naje mva iburinga eh, nari narumvise ejo hahise yuko baba baratanze amahera makenya kuri fini banki nahashyitse ndahaca mu gatondo kwa kare cumi na zibiri batubara yuko uno munsi atana amahera n'amakenya batanga rero natuje tuza ngaha kuri aveni de la ah, batubare yuko bashobora kuduha ijana jana eh, rero wari ufiteyo nk'ibihumbi nk'amajana munani cyangwa amajana cyenda baguhaye ijana urumva ntacyo uzo gushyira wa mukiriya akurindiriye hariya Ivyo ngo bituma leta yahombera Gabriel Firi akabona ko abakora ako kazi batorwa mu mporero akibutsa ko leta ikura amakori menshi muri ayo mashiramwe yo gutuma tumana ko amakuru tumukurikire Ayo mafaranga ari mu mabanki. Ayo mafaranga rero ari mu mabanki ubu uya ngo amabanki ntiyemera gutanga ayo mafaranga kukera muri azi ko hari abantu bagize ibintu bita amadepo. Abo bantu rero nabone ubu uya ugiye kuruka amahera kuri eh, leo nta bijya bya eco nta muntu n'umwe ngo ayaronka murumva rero ko ibyo leta igomba kubitorera umuti na byone kuko hari igisata cy'ibitoro hari rero n'igisata kiraba ibiya by'ibinyobwa niho hantu hambere leta ikura amafaranga y'amatagisi n'amakori kubona rero igisata kiriho kiragenda gutya ayi menya yuko ari ingorane aha ayi ntituvuze abantu bahabwa akazi n'aya mashyirahamwe abantu benshi cyane bafite akazi mugabo turabye amashanyarazi amaze kudondagura amaze kugara ukabona n'ingene ibintu biriko biragenda urabona yuko ibintu bidafatiwe ingamba hakiri kare bishobora gutera ibibazo cyane icyo ni cya mbere ikigira kabiri ni ibibazo bikomeye ni aya mafaranga e, mubona yuko abantu batari ko bararonka amafaranga yabo kubera ingingo yafashwe na oberi n'ibyo rero n'ibibazo nibaza yuko leta igomba gufatira ingamba kugira ngo ikingire ubutunzi bw'igihugu ibibazo amashyirahamwe yo gutuma tumara ko amakuru ariko aracamwo ngo biriko bisubiza inyuma igihugu mu n'ubutunzi bivugwa na Gabriel Rufyiri arongoye ishyirahamwe Oricom ngo hari hakwiye ivyigwa byo kwerekana neza ibibazo bihanze ico gisata hagasaba leta gukora ibishoboka byose kugira ngo ikingire ubutunzi bw'igihugu hamwe n'ubw'abanyagihugu n'ubunyene Gabriel Rufyiri turavye ibintu biriko birashika eh, mu gisata cyo gutuma tumana ko amakuru biciye ku matelefone ni ibintu bisa ah, nibiriko birasubiza inyuma cyane ubutunzi bw'igihugu muri rusangi ndabibutse gatoya yuko hatangwe kugara afrisere hanyuma hakurikira smart eh, smart ihavuye eh, murabona ibiriko birashika mbere mwashaka ahubwo dufate leo muribuka leo ko yari shyiramo rikomeye cyane mu nyuma naryo riragenda rigugwa eh, kubera nkeka babona bitari kubera neza rigugwa na econet ekonete Leo murabona ibiri ko birayishikira uno munsi tukaba tuzi ubuzima bwa onateri ingene bumeze eh, mu bijyanye n'ubutunzi Eh, ni ukuvuga yuko ko hasigaye isosiyete imwe yonyine eh, yitwa rumitere iyi nayone nta muntu yohava aca ashira agati mu ryinyo ngo ibintu bimeze neza kuko biraboneka neza ko hari ikibazo gikomeye cyane mu bijyanye no gutunganya amashyirahamwe aba aya leta aba n'ayabigenga harakwiye rero ikigo gikomeye cyane cyo kwerekana imvo ituma ibintu biko biragenda gutya aya mu bisa mu gisata c'amashirahamwe kuko turabona neza yuko hari ingorane iyo ngorane rero itizwe ngo abantu baraba ibyo ari byo turashobora kubona ko ibintu bishobora kuba nabi gusumba burya ishyirahamwe kugurugwa biroroshye cyane mugabo kuga iyo ryugaye hahungabana ibintu byinshi cyane haba ibintu bijyanye no kwizigira igihugu ni ukuvuga abanyamitahe bazana imitahe n'ibindi n'ibindi n'ibindi twebwe rero tugasaba leta yuko yokora ibishoboka byose kugira ngo ubwa mbere ikingire abantu basanzwe eh, bakora muri ayo mashyirahamwe hanyuma kandi ikingire n'ubutunzi muri rusange isanganiro inama isumba ingimba Radio isanganiro ku isaha zitandatu zirenze ku minota 36 amakuru ya carabandanya amahoteli ategerezwa kwegeranya amahera y'agaciro biciye ku ngenzi yakira nitegeko rigiye kuja mu ngiro kuva kuri no genekerezo rya 31 nzero no mwaka turimwo mu nama n'abakorera muri ico gisata kuri no wa kabiri Odase Niyonzima umushikiranganji w'iga ca leta asigura ko iyo ngingo izotuma amahera y'agaciro aboneka kuko azova mu mihana agakoresherezwa mu mabanki amenyesha ko abafise amahoteli bategerezwa kuguruza amakonte mu mabanki bakorana bamwe mu bafise izo nzu za kiringenzi basaba leta ko yosohora ugwandiko bazifashisha mu gusigurira iyo ngingo ingenzi zabagendeye muje nyinindero indimi z'igifaransa n'ikirundi ngo zarataye akanovera mu mashuri yisumbuye ivyo byashyikirijwe na bamwe mu bamwe mu bitavye inama yahuje umushanganje mu vyajejwe harimo indero yagirishije kuri uyu wa mbere muri komine Bukinanyana mu ntara cibitoke umushikiranganje yamenyesheje ko kubijanye n'igifaransa ngo vyavuye ku magume yaciye muri kino gihugu kubijanye n'ikirundi naho ngo hariho abahinga bariko baravyiga ngo n'ukeneye kugira ico yoterera yobashikira Alexi Ndayiragice nk'uko imyaka igenda irahera niko ururimi rw'igifaransa ruguma rutaka akanovera mu mashuri yisumbuye kanywa ikirundi naco ngo hari ibice bimwe bimwe byagiye birakugwamwo ibyo vyashikirijwe na bamwe mu bitavye inama umushikiranganji mu vyajejwe harimwo igisata c'indero yagirije kuri uyu wa mbere muri komine na mu ntara ya cibitoke abo bashikirije ayo makenga basaba ko ururimi rw'igifaransa rwogarukirwa eka n'abanyeshuri biga mu gisata c'indimi ngo nabo nyene bagashirwa mu ndaro aho hari amashuri biga barara ico ikirundi nacyo ngo cyoye inyanyugwa umushikiranganji mu byo ajejwe harimo indero habyarimana francois yamenyesheje ku ico gifaransa cagabanutse akanovera kubera ingorane uburundi bwagiye buracamwo agasaba abigisha ko boshiramwo inguvu kugira ku kanovera kaduge ku bijanye n'ikirundi ngo hariho abahinga bari ku gikorwa kugira bahinyanyure ibice bigize ico cigwa agasaba n'abashobora gufasha ko bobegera abasavye ko abana biga mu gisata c'indimi ko bokwiga baba mu ndaro yarabakura inkoni ku gishitsi ko leta atama amafaranga yoronka kugira irihira abanyeshuri. mugabo agasaba ababyeyi babishoboye ko boshobora kurihira abana indaro ahari uburaro bwigenga muce bitoke Alexi Ndayiragije radio isanganiro Alexi Ndayiragije turagushimiye mu majambo avunaguye mbijanye hada burigera ku mafaranga ibihumbi amajana abiri batayarishe bafunguye amezi atandatu bongere bayarihe nico gihano sentare nkuru y'igihugu ya Rumonge yaciriye ku mugoroba w'uyu wa mbere abadandaza mu birabo bitatu bafashwe badugije ibiciro kuri w'Imana muri commune Rumonge ni mu nta y'icese isasa mu manza z'ikibiriraho ico gihano c'ubutungane ariko ni gice gikura icintwaro cyo gufuta burundu bene ivyo ryabo mu rutonde rw'abadandaza b'ibinyobwa bya Brarudi nk'uko bishikirizwa na Leonard Nyonsaba buramatari w'intara ya Rumonge tukiri muri iyo ya rumonge aho ikibazo cy'ubukene bw'ibiti by'umuvugangoma bibazwa bibazwamo ingoma mu Burundi kizotorerwa umuti burundu ari uko cijukiwe gutegwa Ezekiel nibigira umushikanganje mu vyajejwe harimo imico kama n'inkino niho bivuga mu gihe abatimbo bo mu rumonge basaba uburenganzira bwo kwicira ico giti aho kiri atagisabwe kugira ngo banagura ingoma bavuga ko zishaje cane kubw'uwo mushikiranganje n'uwacitereye arakeneye amafaranga amusayiriza Jean Pierre Misago twebwe mu baduha batubwira ko abakaranga ka sokuru na ba sokuru cyo giti kibazwa ingoma tugasaba uko bisanzwe biri ahandi nimba kiri mu itongo ry'umuntu uburenganzira bwo kukiduha kugira ngo tukibazemwo izo ngoma dukomeze iragirya ba sokuru na ba sokuruza yishura kuri icyo gisabo umushikiranganji Ezekiel Nibigira mu byajejwe harimo imico n'akaranga vy'u Burundi avuga ko wacitereye abwirizwa kukigurirwa kugira ngo n'abandi babifise babashe kubibungabunga yewe mporandara mu makomine atari make aho ibyo biti babiteye ugasanga umuntu yaracitereye urakimugurira nawe kandi duhora tubigura erega nawe arakeneye kuba nayo ahandi ho twobigira gutyo n'ubu ugifise azoca kirandura duhave dusanga biragoranye ntituzohava tunaronka n'aho tuza turabikura ariko inyishu nyayo ku bukene bw’ibyo biti vy'umuvugangoma no guhimiriza intara n'amakomine kwijukira kubitera nk'uko uwo mushikiranganji abivuga ahubwo ntiduhimirize tubitere cyane ibyo biti by'umuvugango tubitere nonaha ugira ngo nka hamwe twovuga tuti intara yose cyangwa ikomine yose irabe ko yotera nk'ibiti nk'ijana by'umuvugangoma none ubwira ngo muri kazoza ntitworonka nk’ingoma nyinshi gahembwe uwo mushikiranganji atanga ikiringo kitarenga amezi atatu kugira ngo ubuyobozi bukuru biraba muri ubwo bushikiranganji bube bwatanze akarorero mu gutera ibyo biti vy'umuvugangoma hanyuma ubwo bushikiranganji buce busaba babura amatari na ba musitanteri kwijukira gutera ibyo biti jean Pierre misago mu rumonge radiyo isanganiro buraca bugacana ayandi mu magara y'abantu bucana andi y'amagara y'abantu umwana iyo ageze kwavura ngo ni umugambi aba yaragize kuva akiri muto bikamwankira kubera abatabishoboye muhinga mu ya yanonosoye ibijyanye n'indero akaba arongoye n'ikigo kirinike do redikasiyo asigura ko uwo mwana kenshi yavura ugira ashikira ikintu kanaka agikore ko nk'akarorero iyo rero uwo mwana baza baramubuza kwavura ngo kugira ntiyicafuze cyangwa gukora ku bintu bitandukanye ngo biragira ingaruka ku magara yiwe yo mu mutwe nko gukura yumva adafise umwidegemvyo muco guhera ku mezi atandatu umwana aba ashaka gutangura kwitunganiriza imirimo yiwe alexander yizigiye yanonose iby'imyifato indero akaba arongoye n'ikigo clinique de l'education atanga akarorero k'umwana atangura kwavura ashaka kuja gukora ku kintu kanaka mu gihe rero abarezi bataretse uwo mwana ngo yige ibintu bimwe bimwe ngo birafise ingaruka ku magara yiwe yo mu mutwe ni ukuvuga nk'umwana atangura kwavura atambitse kwavura ntaba agipfuye kwavura aba agiye kurondera ikintu ashaka gukorako ni ukuvuga aba yaracitondeye akakiraba akiraba akiri muto mugabo ikanga kubera atabararonka ubwo bushobozi kakagira mu gihe abana rero banigiwe mu menshi mu byerekeye inyifato mu byerekeye kurekega umwidegemvyo abo bana kenshi iyo bariko barakura bakurana ico no kwita ubushobozi buke bwo guhangana n'ibibazo ubwa mbere baba bafise umubabaro ni ukuvuga ikintu cyose kuri bo ni ukuvuga ikintu cyose naho coba ari ciza umwana ararira akabyanka umwe eh, ngo tugire iki nsingenda ndabyanse ntabyo nshaka ni ukuvuga rero ababyeyi bategeza kwereka abana babo guha amahirwe yo gukora ku bintu yo gutambuka yo kumviriza bakiri bato hazogera aho bagura basanga abana barakerebutse basanga umwigisha ikintu aracumva basanga umweretse ahantu arahazi basanga uvuze ikintu aca gitora n'ingoga basanga ikintu cyose ukimweretse aca acumva n'ingoga umuhinga asigura ko umubyeyi n'ibyo atoreka umwana ngo akore ku bintu bishobora kumugirira nabi ariko ngo hariho ubuhinga yokoresha arabisigura Nuko uko ababyeyi bamenya yuko icyo umwana atize ntatazomenya umuriro ntiwo ku muriro ngo ashe mugabo agiye kuwegera uraba hafi kugira yumve kuko nawe nyine aba afise ubwenge iyo yumvise umuriro arumva ko ubushuhe butera bwinjira mu mubiri ntaza kubukora ku mugabo eh, ifo yuko umwana amenya yuko imbugita ikatana ifo yuko umwana amenya yuko umuriro uturira mugabo uciye umukurayo ubundi munsi uzasanga yawitayemo kubera ntaco wamwigishije ukoresheje uwo muriro nyene yaragiye kumviriza bo bakeneye inyigisho zigenda zijyanye n'icifuzo mbugita urazi yuko utayimweretse nkene nazo ayikora akayikoresha azoyitemesha ni ukuvuga rero agiye kuyikora ko uramwereka uti imbugita irakatana ucuva amaraso ukabivuga naho wibaza ko yoba atakumva naho wibaza ko yoba atishura uramubwira hanyuma arabyumva ni buke iyo umwana atanguye gukura umubyeyi akwiye gufata akanya naho iyo bari iminota mirongo ibiri yo kuganiriza umwana kubera ko bifite akamaro kadasanzwe ku magara ameze mu mutwe